מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבא ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. צהריים טובים לכם, כאן אה, אהרון מורג ומעדן ויניל. האמת שאהרונסקי אה, לא נמצא כאן היום, אולי יגיע בהמשך. ואתם אה, בוודאי זיהיתם את הקול שאי אפשר לטעות בו, של בריין ג'ונסון, הסולן של ACDC, שחזר להרכב הלהקה אחרי כשש שנים, לא לבד, יחד עם המתופף פיל ראד והבסיסט קליף וויליאמס, וביום שישי שעבר, ה-13 בחודש, מה שאומר אה, מזל רע, אבל לא להם, לא ל-ACDC. הם הוציאו אלבום חדש, אלבום האולפן מספר 17 שלהם, שנקרא Power Up. אה, זה האלבום הראשון מאז אה, מותו של מייסד הלהקה, הגיטריסט מלקום יאנג, לפני כשנתיים. אמ, אח שלו, אנגוס, הוא שותפו של אה, מלקום לייסוד הלהקה, הוא הגיטריסט של אה, ACDC, ולפי אה, נתוני המכירות העדכניים, יש סיכוי טוב מאוד שבסוף השבוע הקרוב, האלבום הזה, שמכר עד כה יותר מ-47 אלף עותקים בבריטניה, ייכנס למקום הראשון מצד האלבומים, ומגיע להם. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על ACDC, אז uh, לפני 40 שנה, החודש, יצא בארץ האלבום הכי מצליח של להקה, Back in Black, שמכר משהו כמו 50 מיליון עותקים. אה, יואב קוטנר כתב במעריב על האלבום הזה שהדבר הכי טוב בו זה שבסוף הוא נגמר. כן, זה ACDC, ואנחנו uh, בתוכנית היום ניתן לכם גם uh, אלבומים חדשים שיצאו, יצאו על ויניל גם, כמובן, אחרת לא היינו מזכירים אותם. Uh, נציין ימי הולדת לאלבומים שיצאו לפני uh, 50 שנה, אולי 40 שנה, ומן הסתם, ובתקווה, יהיה לנו גם ראיון טלפוני בהמשך. אנחנו נמשיך עם הביסטי בויז, שבחודש שעבר יצא אוסף חדש שלהם שנקרא מיוזיק, yeah! והם אה, מציעים, ממליצים, You gotta fight for your rights. פייסלי בויז, תאמינו להם, אתם צריכים לעמוד על זכותכם אה, לחגוג כמה שיותר, כן. אה, יום הולדת, יום הולדת חמישים, לאלבום של קאט אה, סטיבנס, T for the Tillerman, שזה תה לעובד האדמה, משהו כזה. השנה, לציון היובל הזה, קט סטיבנס הקליט את האלבום, קט סטיבנס, עכשיו הוא יוסוף, כן? הוא השמיט את האסלאם מש, משמו החדש, אבל הוא עדיין יוסוף. אז קט יוסוף הקליט את אה, השירים אה, מחדש, הוסיף טקסטים חדשים, עיבודים חדשים, וגם גרסה חדשה לגמרי לשיר Father and Son, שאותה הוא שר יחד עם עצמו בין ה-22, אבל אנחנו נשמע את הגרסה המקורית.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 זה הקט סטיבנס, Father and Son, אה, שיצא לפני, חודש לפני 50 שנה, ועכשיו לאלבום שיצא החודש, האלבום השלישי של אה, סם uh, סמית, שמבקש מאוד שלא יגדירו אותו כ-he או she, מעדיף they. טוב, אז uh, מתוך האלבום השלישי הזה, שנכנס למקום החמישי, uh, בבריטניה, והשני בארצות הברית. יש בו גם כמה קטעי בונוס, והנה אחד מהם שסם סמית עושה עם קלווין האריס, וזה נקרא Promises. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. Hmm. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud enough? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. Mm-hmm. I'm healing out, energy's taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. אז זהו סם סמית, אנחנו ניפרד ממנו בינתיים, אולי נחזור אליו אחר כך, בהמשך, אם יישאר לנו מספיק זמן. אבל עכשיו אה, על הקו נמצא אה, ידידנו פיני שפטר, מה שלומך? שלום, שלום, בסדר גמור, תודה. נזכיר שפיני אה, התארח אצלנו במעדן ויניל אה, לפני אה, תקופה די ארוכה, ולמי ש, שלא מכיר, פיני מלבד העובדה שהוא מהנדס אלקטרוניקה ואיש הייטק. הוא גם, אה, אפשר לקרוא לו המשפץ הלאומי של, אה, של הסאונד, של כמעט כל, כל re-issue אה, ישראלי שיצא בשנים האחרונות. זה נכון? כל re-issue לא, אבל יצא כמה דברים חשובים עברו תחת הידיים שלי. כן. יש כל מיני re-issueים הרבה, וגם אפילו טובים, לא רק מה שעובר דרך, דרך ידי. אבל כן, יצא לי כמה דברים חשובים לעשות, ואני מבסוט ממה שיצא. עכשיו, הסיבה העיקרית לזה שאנחנו מדברים היום היא אה, תקליטון, 7 אינץ' כזה, צנוע, אה, של להקה בשם ריבולבר. ואם השם הזה לא אומר שום דבר להרבה אנשים, אה, אז אני רוצה לצטט עכשיו אה, ראיון מספטמבר 1970 בלעיתון, והראיון הזה נעשה עם אייב אורשובר, שהיה הקלידן של אה, להקת עוזי והסגנונות. והוא, והוא אמר שם ככה, ריבולבר הייתה הלהקה הראשונה, עימה עבדתי, שימו לב, עימה עבדתי, הקמנו אותה באנגליה זמן קצר לפני שיצאנו לישראל, להקה של בחורים יהודים, שכולם המשיכו לעבוד במקצועותיהם הרגילים, ובערב הופיעו פה ושם. החלום שלנו היה להפוך את הלהקה למשהו בסגנון להקת ממתק הווניל, כלומר Vanilla Fudge, לנגן בגרסאות אה, מיוחדות ללעיתים ידועים. זה היה הרעיון של זמר הלהקה אלן, עכשיו מופיע רק אלן, עכשיו אנחנו יודעים ששמו אלן סטוקמן, כן? אלן סטוקמן ושלי. אז זהו, אז ריבולבר אה, הייתה להקה שהופיעה בישראל ב-1968, ואז היא התפרקה, ואז אייב אה, אה, הצטרף לסגנונות, עוד לפני שזה היה עוזי והסגנונות. אבל עוד לפני זה היא הספיקה להקליט תקליטון אחד בארץ. ופה פיני עכשיו ימשיך את הסיפור. טוב, אז uh, בסיפור שלי בהקשר של ריבולבר הוא פנייה בעצם של אה, ארז טודרס, שהוא הפיק את ההוצאה המחודשת של התקליטון אה, בישראל, שיצא לי אה, לעבוד איתו בכמה הפקות קודמות שלו. והפעם הוא הביא את הפרויקט שנקרא רבולבר, שזה באמת תקליטון, והוא הגיע אליי בצורה של גם התקליטון עצמו וגם הקלטה דיגיטלית של ה... מאסטר המקורי באיכות אה, גבוהה. ובעצם אה, מה שהיה עליי לעשות, אה, להחיות את הסאונד, אה, גם הפורמט של המאסטר המקורי, בכל זאת זה העברה שבוצעה כ-40-50 שנה אחרי, אה, אחרי שהיא הוקלטה, אז לכל פורמט היו את הבעיות, הבעיות שלו, ובעצם אה, בתפקיד שלי, או מה שאני, כמו שציינת, המומחיות שלי, אני יודע לקחת הקלטות שנמצאות באיזשהו פורמט, אה, להסיר מהם את, ה, נקרא לזה, הטבעות אצבע של הפורמט ולהישאר עם המוזיקה המקורית. זה בעצם מה, מה שאני אה, עובד, ועשיתי את זה על שני הפורמטים שקיבלתי, ההקלטה מהסליל והתקליטון. והאמת שאני לא יודע מה נבחר להדפסת התקליטון, שתי, ה, שתי ההמרות האלה אה, עברו, אה, מה שנקרא, את המקסום של התוצאה, ושתיהן נשמעו אה, תחרותיות אחת לשנייה ונשמעו באמת אה, הרבה יותר טוב מה, מהמקור שזה היה התקליטון או ההקלטה הדיגיטלית. והתוצאה היא, אני האמת שעוד לא יצא לי להאזין לתוצאה של ההדפסה, אבל היא אה, הגיעה אליי בקרוב. אני יודע התוצאה של המאסטר שממנו הדפיסו את הקליטון, היא נשמעת מאוד עכשווית מבחינת הסאונד, או מבחינת ההקלטות וההפקה, זה עדיין שנות ה-70, מבחינת איכות הסאונד היא הגיעה למקסימום שאפשר. אתה הכרת את ריבולבר לפני זה? אה, האמת שכן, אה, כמו שאתה יודע, אה, אני גם אספן תקליטים בתחביביי, ויותר נכון אספן מוזיקה. כן. מגיל מאוד צעיר, אז את ריבולבר הכרתי דרך הקלטות ש... מישהו עשה המרה לזה באינטרנט, וזה באמת נשמע כמו תקליטון במצב גרוע, שעוד עבר המרה mp3 כן, וכל אלה. אז הכרתי את החומר המוזיקלי, אבל את האיכות הטובה באמת שמעתי רק כשעבדתי על זה. וכמה אה, זמן לקח אה, תהליך העבודה על התקליטון? אה, קשה לכמת את זה בזמן, אה, כי בגדול אה, התהליכים שאני עושה להמרת סאונד זה הצטברות של תהליכים, זה שרשרת של תהליכים, אפשר להגיד, של 20 שלבים שונים ומשונים, אה, אבל שהיות ואני כבר עושה את זה מזה הרבה שנים, אז זה כבר די מיומן ומשופשף, זה עובר תהליך מאוד דומה, כמעט כל חומר שמגיע אליי עובד, רוב התהליכים עובר את אותם תהליכים, יש התאמה אישית לכל חומר. אה, למצב שלו ולרמת סאונד שלו וכולי. אה, אבל מה שזה עובר בעצם, זה עובר כמה איטרציות. איטרציה ראשונה זה להעביר את זה, לה... להמיר את זה לתחום הדיגיטל אה, כדי לעבוד עליו במחשב. שם אתה חייב להיות עם ציוד הכי טוב שיכול להיות, כי כל מה שאתה מצליח להוציא משם, או מה שאתה לא מצליח להוציא משם, נשאר בחוץ. אז מנסים להוציא את הכל קודם כל מהחומר עצמו. אה, ואחר כך אה, נעשה כמה שלבים של העיבודים האלה שהסטנדרטים, אבל הסטנדרטים שלי, זאת אומרת התהליך הסטנדרטי שאני עושה, אבל אני מאזין לזה, אחרי שאני עושה אותו אני מאזין לזה מספר פעמים ובמספר אה, אה, מקומות, אחד זה כמובן במערכת הביתית, אחד ברכב, השלישי זה קצת באוזניות אה, מהטלפון, שומע את זה בכל מיני מקומות, ואז אה, יש, יש אה, טווחים שונים שאתה שומע בעיות אחרות או... או אתה, התווך עצמו מחסיר דברים מסוימים, אז אה, בסוף זה יוצא, המטרה הסופית היא בעצם, אני עושה שילוב אה, גם של הידע הטכני וגם של ה... נקרא לזה ההנאה המוזיקלית. התוצאה הסופית היא צריכה לעמוד באיזה שהם סטנדרטים טכניים מאוד מסוימים, אבל הכי חשוב בסוף, כשאתה שומע את זה, אתה רוצה להרגיש את המוזיקה וליהנות ממוזיקה שאתה שומע, לא משהו טכני, אתה רוצה שזה מוזיקה ש... מתחבר אליה מבחינת הקצב, ההאזנה, הגוף, כל אחד ואיך שהוא מתחבר לזה. אז זה צריך לצאת מוזיקלי. כן. אז זה, זה בעצם השילוב של הדברים שאני עושה כשאני עובד על אה, חומר מוזיקלי. אז זה לקח שבועות, זה לקח חודשים? אה, כן. התהליך הטכני הוא יחסית קצר, הוא לוקח אה, מספר שעות, לא הרבה. התהליך ההאזנה הוא לוקח, אה, אני, אני עושה קצת הפרדה של זמן בין התהליכים, כדי לבוא לזה בכל מיני אה, מצבי רוח במקומות שונים, אז זה אה, לוקח כמה שבועות, שלוש שבועות. כן. לא ברצף לשמוע את השיר שלוש שבועות כן. ברצף, אבל שלושה שבועות, כן. אבל מאזין, יש שם שני שירים, אז מאזין לשירים האלה. משווה את זה קצת לחומר מוזיקלי אחר, אה, כדי לראות איך זה נשמע ביחס אליו. אה, תהליך כזה של אה, איך זה יצא מבחינה מוזיקלית בסופו של דבר. כן. מה שקורה בסוף זה איך זה יצא מבחינה מוזיקלית. זהו, זה, זה בערך התהליך. תגיד, אתה, פיני, אתה עובד עכשיו על איזה הפתעות חדשות? כן, כל הזמן, יש כל מיני דברים. אני, כמו שאמרת, אני איש הייטק, אז אני עובד בזמני החופשי, שזה ב... שעות הערב, סופי שבוע, כשיש לי זמן ואין לחץ בעבודה. אז זה טיפין טיפין, אבל יוצאים... אה, אז, אז, תן, אז תן, תן, לנו, תן לנו טיפ, מה, מה יצא, אה, מה הבא שאתה עובד עליו? אני לא התייעצתי אם אני יכול להגיד על מה אני עבדתי, אני רק יכול להגיד, רק... אה, משהו מאוד, מאוד משמעותי, ב, עם תרומה מאוד גדולה לזמר העברי של שנות ה-70, כן. okay. אה, שנקרא לזה, שאת המאסטרים המקוריים אה, לא בדיוק אה, היו כולם, חלקם, אלה שכן היו לו במצב טוב, ולתת לו פעם ראשונה שהוא יצא באיכות מאסטר כמו שהיה במקור, אפילו קצת יותר טוב, משהו... כתב או זמרים שחשובים מאוד בתחום העברי. בקיצור, אנחנו נצטרך... הקרובים. נצטרך זה... להמתין זה... להפתעה הבאה. כן, כן, אבל זה, זה, זה בהחלט אה, פרויקט חשוב אה, ברמה דומה, נקרא לזה, לא אי אפשר להשוות, אבל ברמה מאוד דומה מבחינת החשיבות שלו, כמו הפרויקט שעשיתי על אריק איינשטיין, אבל לא, לא בכמות. אוקיי. Okay. לא בכמות, פחות. פחות חומר מוזיקלי, אבל בהחלט חשוב. טוב, אנחנו uh, נשמע עכשיו את uh, הטיפול שלך ב... בשיר של ריבולבר, אה, uh, שנקרא Imagine, שקצת מזכיר את uh, Flowers in the Rain של The Move. לי בכל אופן זה נותן את האסוציאציה הזאת. Uh, פיני, תודה רבה על השיחה, ואנחנו מצפים להמשך. תודה רבה לכם, ועכשיו זו הזדמנות לבחון איך העבודה הזו נשמעת בתווך של אה, רדיו אינטרנטי. ו... הנה. ו... ו... ומקומי. זה כבר ברקע. בסדר גמור. להתראות. תודה, כל טוב. ביי. drive a big fast car to fill the tank and zoom off down the road. big fast train to Port. הייתה להקת ריבולבר, וזה היה אימג'ין. עכשיו, התקליטון הזה הוקלט באולפן בתל אביב, והמפיק היה סטן סולומון, שהיה אז uh, הסולן של להקת הצ'רצ'ילים, וזה בהחלט מרשים. ועכשיו, עכשיו אנחנו uh, רוצים לדבר קצת על שיאים. כן, uh, קיילי, קיילי מנוג. האלבום ה-15 שלה נקרא דיסקו, והוא uh, נכנס uh, למקום הראשון בבריטניה, הוא מכר 55 אלף עותקים בשבוע הראשון, שזה יותר מכל אלבום אחר השנה בבריטניה, והיא גם אה, קבעה, קבעה שיא, והשיא הוא שקיילי הזמרת הראשונה שהכניסה אלבום למקום הראשון בבריטניה בחמישה עשורים, החל בשנות ה-80. יפה. אז אנחנו נשמע עכשיו את קיילי בשיר שנקרא Say Something, ויש בו משהו קצת שמזכיר את אה, רדיו uh, גאגה של, uh, של קווין. או שזאת אסוציאציה שלי, אני לא יודע, תכף נשמע. דיסקו, אלבום חדש, שלא הספיק להיות הרבה זמן במקום הראשון במצעד הבריטי, כי החליף אותו אלבום שמביא אותנו לשיא הבא. כן, אריאנה גרנדה הוציאה את פוזיישנס, וזה האלבום השישי שלה, יוצא את זה בסוף אוקטובר, ומיד נכנסה למקום הראשון בארצות הברית ובריטניה. והסינגל, שיר הנושא, Positions, נכנס למקום הראשון במצעד האמריקאי, במצעד הסינגלים, ובכך היא קבעה שיא. הזמרת הראשונה עם חמישה שירים שנכנסו ישר למקום הראשון שם. אז הנה היא, אריאנה גרנדה. לא בדיוק my cup of tea, אבל נשמע אותה. למה לא? Είναι. Heaven, send you to me. I'm just hoping I don't history. Boy, I'm trying to meet your mama on a Sunday. love on Monday. never need no, no one else, i I'll be switching positions for you. to be true. זאת אוריאנה גרנדה, תפסתם את הפרינציפ. ואנחנו ניפרד ממנה עכשיו, אבל נמשיך עם אה, שיאים. ומי ראוי יותר אה, לקבוע שיא במצעד הבריטי מאשר אה, האיש שחגג לא מזמן את יום הולדתו השמונים. ונמצא בשואו ביזנס כבר מאז שנות החמישים. ואלבום האולפן ה-45 שלו נקרא Music, The Air That I Breathe, נכנס למקום השלישי, וקבע שיא. קליף ריצ'רד הוא הזמר הראשון שהכניס אלבום לטופ 5, זאת אומרת לאחד מחמש המקומות הראשונים במצעד הבריטי, בשמונה עשורים רצופים, החל בשנות החמישים. זה כבוד. עכשיו, שיר הנושא לאלבום אה, התפרסם בשנות ה-70 בביצוע של להקת ההוליס. אבל אה, מי שכתב אותו היו אה, מייק הייזלווד ואלברט המונד, שהוא גם זמר. והמונד גם היה הראשון שהקליט את השיר ב-1972. ועכשיו הקליט אותו שוב, לאלבום הזה עם קליף. ואם כבר אגב, אז הנה עוד אגב, uh, הבן שלו, אלברט המונד ג'וניור, הוא הגיטריסט של להקת הסטרוקס, ואחרי כל ההקדמה הזאת הנה קליף ריצ'ארד, אלברט המונד, האב, The Air That I Breathe, פתיחה די דומה לזו של אה, להקת ההוליז. I could make a just to love you. All I need is the air that I breathe and to love you. All I need is the air that I breathe, yes, to love you. קליף ריצ'רד עם אלברט המונד האב, The Air That I Breathe. ועכשיו, עכשיו אנחנו נשמיע את זה. אתם מזהים? להקת יוריה היפ. זה נקרא ג'יפסי. זה מתוך האלבום הראשון שלהם, שנקרא Very heavy, very humble, או very humble, very heavy, תכף אני אגיד לכם בדיוק. כן, very heavy, very humble, בלי H בהתחלה. אלבום עם אחת העטיפות הכי מטרידות שראיתם בחיים. וקן הנזלי, שהיה קלידן הלהקה בשנות ה-70 וגם כתב רבים מהעליתים שלה, לא את זה, הוא מת החודש, בגיל 75. הנה, יוריה היפ, לזכרו, עם ג'יפסי. 17, I fell in love with a gypsy queen. She told me, hold on. My father was the leading man, said, You're not welcome on our land. And then, as a foe, he told me to go. across my back, then told her, Leave me. I was out for quite a time, came back with her on my mind. Sweet little girl. شده אנחנו חייבים להיפרד מהצועניה הזאת, ומקן הנזלי של יוריה היפ, שהלך לעולמו בתחילת החודש. זהו, אנחנו אה, הגענו לסיומה של אה, עוד תוכנית של... אה, <laughs> רציתי להגיד לעיתון קום, זה מעדן ויניל, כן. ואנחנו נפרדים, ואני רוצה לומר, תודה לשני אנשים שבלעדיהם אין את התוכנית, אמירה המפיקה ודוצן הטכנאי. ואנחנו נסיים עם האלבום חמוש במשקפיים של אריק איינשטיין שיצא לפני 40 שנה ויואב קוטנר כתב עליו, העובדה שמבחר השירים באלבום טוב אינה מפתיעה. אריק איינשטיין שומר על מקומו בשבועה הראשונה של האומנים כבר זמן רב. ומה שמשמח בהאזנה לאלבום היא הרגשה שאריק מצליח, מבלי לפגוע בסגנונו האישי, להתעדכן ולהתאים את צליל ההקלטות לימינו. מתוך אה, השירים באלבום, אה, מיקי גבריאלוב הלחין שישה שירים, חיים נחמן ביאליק תרם שלושה שירים לאלבום, מתוכם מיקי הלחין שניים, ומה מתאים יותר מלסיים בשיר הזה, שנקרא סיום. של אלתרמן. היה לנו נחמד ביחד, אני מקווה. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, וגם אז אני מקווה יהיה לכם נחמד. ובינתיים, שיהיה לכם שבוע נחמד ונעים, וזהו, הגענו לסיום. ביי. והכל באפלה לא קודרות ולא שמחות הסתכלו נא בעיניים בעיניים פקוחות שריון רגדי ומזמורים הנעימים דווקא פה מוצדק מעט הרגש הפסימי אל תרכיבו משקפיים לא קודרות ולא שמחות הסתכלו נא בעיניים בעיניים פקוחות